Eskiulako herria, Euskal Herri alkargoatik kanpo izatiak elhezu maiteran azten dutu. Horbiltasuna ingatik eskirotaren bizia oloroneat buz balin badae, Euskal Herriaikin lotua askar bat badie, dantza, kanto eta pastoal herri bat delakoz. hoi aipatuik izan zen, diala hilabete sumait, eskiulako kuntselian eta gehiengoa askar bat agertu zen oloroneko alkargoai lotuik izaitia eta eran bezala, guai arte bezala jaraiki behar lukie, bihar noi lotuik, azp ibarosua hartuko dian alkargoa handi batetan. Prefetak segurtatu du astehuntan, herri batek edo bestek nahi badu kamiamena egin posible datiala. Hortaako, amandamentu baten bidez galtua egin beharko da lan bat zordiai hoi deikue bai estatu Dominika Bosk Siberua herri alkargoako lehen dakaiak. Lixoz ez duz eskualerin eta hua, behar din duzu eta hua eskualeriko herri alkargoan dukez. bon, ez dakit hoa eskulak sepentzatzen din, hek zer nahi dien egin, huk oluek ituket olu eta bon, validaz besterik alkargo handi batetan. Erandizu prefetak alduzu amandamentu edo hole sartan, eskula nahi bada Euskal Herriko erriakagoan sartu held herdukez galtatzia, eta aldukez amanda hemen pausatzen, eta amanda hegu heben igaiten bada komisione hundan, altiret zartan izaten. Hots, eskiloan kasian kuntxeliek nahi balin badu herria date galtua egitia eran bezala, haleike, herritarek zer dioien ez da bada hortaz, ez da ihune agertzen.